Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Եղիշե Արաքյալ վանքային համալիրը կազմված է եկեղեցուց, գավթից, սեղանատնից, 7 մատուրներից, վանական եւ առաջնորդական շինություններից եւ մի շարք բնակելի ու տնտեսական նշանակություն ունեցող շինություններից, շրջափակված պարիսպներով։ Վանքի գլխավոր եկեղեցին, որն իրենից ներկայացնում է թաղածած դահլիճ, կառուցվել է 12-13-րդ դարերում։ Իր երկար պատմության ընթացքում եկեղեցին բազմիցս վերակառուցվել է, ինչի մասին վկայում են քարակառուցում օգտագործված ավելի հին քարեր, որոնց վրա պահպանվել են են արխայիկ ճարտարապետական էլեմենտներ։ Եկեղեցին ունի երկու մուտք՝ հարավից եւ արևմուտքից։ 1284 թվականին կառուցվել է եկեղեցու գավիթը, ընդհանուր ճարտարապետությանը համապատասխան։ Գավիթը քառակուսի դահլիճ է, երկու քանդակազար ցյուներով։ Ըստ դրան բարավորի վրայի արձանագրության այն կառուցվել է 1264 թվականին Խաչատուր շինարարի կողմից։ Տանիքին 1323 թվականին կառուցվել է 40 զանգաշտարակը։ Սուրբ Եղիշե Արաքյալի վանքը հայկական ամենահին վանքերից է։ Դատելով կահանգատվածու հաղորդումներից, վանքը գտնվել է հնագույն սրբավայրում եւ նախքան Թադևոս Արաքյալի աշակերտ Եղիշեի նահատակվելը եւ այստեղ թաղվելը սրբավայրը կոչվել է Ներսմիհրի Սուրբ Ուխտ։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո սրբավայրը դարձավ քրիստոնեական եւ կոչվեց Ջրվշտիկ։ Վանքի մոտ գտնվող Ջրվշտիկ ջրվեժի անունով։ Համաձայն պատմիչ Մովսես Կաղանկատվացու 5-րդ դարի 2-րդ կեսին աղվանքի վաչական բարեպաշտ արքան ձեռք բերեց Եղիշե Արաքյալի մասունքները, տեղափոխեց դրանք Արցախ, թաղեց բարձր լեռան վրա եւ գերեզմանի վրա մատուր դամբարան կառուցեց, որտեղ էլ վաղճանվելուց հետո թաղվել է։ Ժողովրդական ավանդազրույցը Վաչագան Թակավորի եւ Անահիտ Թակու անունների հետ է կապում Ջերվշտիկ վանքի արևմտյան կողմում գտնվող աղբյուրը, իսկ վանքի բակի Խաչականդակ տապանակարը համարվում է Անահիտի գերեզմանը։ 1286 թվականին Վաչագան բարեպաշտի գերեզմանի վրա Վանահայր Սիմեոնը կառուցել է եկեղեցի։ Գլխավոր եկեղեցու երկու կողմում գտնվում են մատուրներ՝ 3-ը հարավային մասում եւ 4-ը հյուսիսային, որոնք միաժամանակ ծառայել են նաեւ որպես դամբարաններ։ Վանքի հարավային մասում են գտնվում խցերը եւ սեղանատունը։ Նրանց շարքում իր ճարտարապետությամբ առանձնանում է Վանահորը պատկանող երկհարկանի շինությունը։ 16-րդ դարում վանքը պարսպապատվել է։ Կառուցվել են երկու կամարակապ դարպասները։ Վանքի շուրջ սփռված են բազմաթիվ հուշարձաններ, խաչքարեր եւ գերզմանակարեր, որոնք թվագրվում են 13-ից 18-րդ դարերով։ Եղիշի Արաքյալ վանքը եղել է կաթողիկոսանիստ, եպիսկոպոսարան, իսկ վերջին դարերում հայտնի էր իր հերոս վանականներով՝ ավակ վարդապետ Դալի Մահրասա։ Միջնադարում Եղիշե Արաքյալ վանքը եղել է Արցախի մշակույթի եւ դպրության կենտրոն։ Այստեղ պահվել են բազմաթիվ ծառագրեր, կրոնական եւ աշխարհիկ փաստաթղթեր, եկեղեցական սպասք։ 1899 թվականին գտնվել են վանքի 7-ից 8-րդ դարերի բրոնզե բուրվարները, որոնցից մեկը զարդարված է տերունական սրբապատկերով։ Բուրվարները նվիրաբերվել են Էջմիածնի մարտաճարի թանգարանին։ 18-րդ դարում վանքը հայազդագրական պայքարի կենտրոններից մեկն էր։ Այդ ժամանակաշրջանում մեծ համբավ է ունեցել վանքի միաբան Խաչակուրով Ավակ Վարդապետը։ Իսկ Մենաստանը վայելել է Արցախի մելիքների հոգածությունը, որոնցից գահերեց Ջրաբերդի Մելիք Ադամի աճյունը ամփոփվել է Ջրվշտիկ վանքի բակում Սուրբ Եղիշե Արաքյալ եկեղեցու մոտ։ Վերջին պատերազմից հետո Սուրբ Եղիշե Արաքյալի վանքը օկուպացվել է։